How are y'all doing tonight? Y'all look great. Arătați extra- extraordinar. Awesome. It's so great to be here. extraordinar să fiu aici. I tell you, it is an honor and privilege to be able to speak to you tonight because you are an on-fire youth group. E o um onoare și un um privilegiu ca să vă vorbesc vouă, fiindcă voi sunteți un, um, un uh, tineret uh, care sunteți chiar aprinși prin de lui Dumnezeu. Amen. Well, I just want to say um, it's such a blessing to be here with such a great team. Could the team please stand and just eu, eu extraordinar să fiu cu echipa mea, echipa din Atlanta. Woo! And this team is put together by such a great leader. Um, Jason Huffman is here. Și uh, liderul acestei echipe este Jason Huffman. You're the man. I appreciate him. He's such a great friend and such a great leader. Îl apreciez, e un prieten bun și un lider extraordinar. Amen. But how many of you are ready for the word of God? Câți de voi sunteți pregătiți pentru cuvântul lui Dumnezeu în seara asta? Who has their Bibles? Cine are la el Biblia? Please throw your Bibles in the air. Ia să văd aici câte Biblie avem în seara asta. Opa. Come on. You gotta bring your, bring your Bible to church. Data viitoare un sfat adus Biblia la biserică. How many of you go to school without your textbook? Câți dintre voi mergeți la școală fără manualele de istorie etc. Mă, unii merg. Uh, they don't, they don't go to school. You don't go to school? Uh, nu mergeți la școală Bring cu ele. Bring your Bible to church. Dar hai să vă dau un sfat. Aduceți-vă Biblia la biserică. If you have your Bible, turn, dacă, dacă aveți Biblia, deschideți. Turn with me to Matthew chapter 5. La Matei capitolul 5. Now, do y'all amen people in here? Uh, voi obișnuiți să spuneți amin, așa e, exact, aici? Okay, can y'all do that tonight to help me? Puteți să faceți chestia asta în seara asta să mă încurajați. Amin? Okay, because this is my first time speaking with an interpreter. E prima dată când vorbesc cu un, uh, uh, uh, cu un traducător. And so I need to know that you're getting it. Uh, așa că vreau ca să mă asigurați că înțelegeți ce vă spun. Amin? Amin. So if I say something that, that may um, sound like it's relevant to your life, dacă spun ceva și uh, uh, e ceva relevant pentru viața ta, și pentru tine, acel cuvânt, just say amin, brother. spune amin sau așa, exact. Ok? <laughs> Amen. All right, Bun. Matthew chapter 5 and verse 14. Matei capitolul 5, versetul 14. It says, "You are the light of the world." Voi sunteți lumina lumii. A city on a hill cannot be hidden. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Și oamenii n-au prind lumina ca să o pună sub obroc. Instead, ci they put it on its stand. O pun în sfeșnic. And it gives light to everyone in the house. Și luminează tuturor celor din casă. In the same way, tot așa, Let your light shine before men. Să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. That they may see your good deeds. Ca ei să vadă faptele voastre bune. And praise your Father in heaven. Și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Can I tell you tonight that you are the light of the world? Pot să spun în seara asta, tu ești lumina lumii. Now who's the light of the world? Cine e lumina lumii? Who's the light of the world? Cine e lumina lumii? All right. Okay. Well tonight, Seara I want to speak to you on the subject Vreau să vorbesc despre subiectul of pump up the volume. Ridică volumul. Mărește volumul. Let's pray. Hai să ne rugăm. Father, Tată, we thank you. Vrem să îți mulțumim. We thank you for this great youth ministry. Pentru această lucrare de tinere de aici din Oradea. We thank you for your spirit in this place. Că tu, Duhul Sfinte, ești prezent în acest loc. We pray, Lord, that the word would come across with power. Mă rog ca cuvântul tău, Doamne, să vină în viețile fiecăruia cu putere. And you would impact some young person's life in this room tonight. Și, Doamne, mă rog ca cuvântul tău să aibă impact în seara aceasta asupra unui tânăr. Lord, I pray my flesh would decrease. Doamne, mă rog ca uh, firea mea să, să, să, uh, se micșoreze. And I pray, Lord, that your spirit would increase. Și ca Duhul tău, Doamne, să primească toată atenția în seara asta. Would you do what only you can do? Doamne, fă ce, ceea ce numai tu poți să faci. In Jesus mighty name. În numele lui Isus, mă rog. Amen. Amin. Amen. Amin. Well, I don't know how it is in Romania. Nu știu cum e în România. But in America, when we're riding down the street, dar în America când mergem pe stradă, in our vehicles, în mașinile noastre, and we're listening to the radio, și ascultăm la radio, and a, a song that we like plays on that radio. Și un uh, un cântec care nouă ne place când, uh, e, e chiar atunci pe radio. The first instinct, primul instinct, is to pump up the volume. îi să mărești puțin volumul. Has anybody ever been riding down the street? Când se voi mers cu o mașină pe stradă? And your song came on the radio. Și unul din cântecele tale preferate au apărut pe radio. And you had to pump up the volume. Trebuie să dai volumul puțin mai tare. I don't know how it is here. Nu știu cum e aici. But back in America there are some young people. Dar în America sunt câțiva tineri that pump up the volume just a little bit too loud. care măresc puțin volumul puțin, numai puțin mai tare. And it sometimes gets a little bit annoying. Și te, ești așa enervant puțin. Because sometimes they listen to music that I don't like to listen to. Că ascultă la muzică care mie nu-mi place să ascult. There was one such occasion. A fost o astfel de uh, uh, situație. That I was riding down the street with my family. Mergeam cu pe stradă cu familia mea. My beautiful family. Familia mea frumoasă. And I'm trying to protect my children. Și încerc să protejez copiii mei from the, from the standards of the world. de uh, murdăria acestei lumi, But this gentleman dar acest individ had the need a avut uh, nervul to pump up the volume really, really loud. să pună volumul la maxim în mașina lui. Now, how many of you have ever heard of a rapper Cu cine ați auzit de un rapper named Ludacris? uh, pe nume Ludacris? Yes. Okay. Well, this dude Tipul ăsta Ludacris, Ludacris lives about five minutes from our church. Uh, locuiește la 5 minute de biserica noastră. But I still don't like this guy that much. Dar tot nu-mi place de tipul ăsta prea mult. You see, there's a certain song that he had playing on his radio. Avea tipul ăsta un, uh, o melodie care cânta pe la radio. Uh, not Ludacris, the other guy. no, nu Ludacris, ci tipul celălalt care era în mașină. As he was rolling down the street, din ce mergea uh, pe, pe șosea, he was about a mile away era, nu glumesc, la un, uh, un kilometru plus uh, depărtare. And his music was so loud. <laughs> Și muzica lui era așa de tare. That I can hear him coming. Încât îl puteam auzi de departe că vine. And all I could hear was this big thumping. Și tot ce auzeam e numai buf, buf, buf. And then all of a sudden I began to hear words. Și nu am început să aud cu, cuvinte. And he says, move. Și spunea, mișcă-te. Get out the way. Uh, Ieși afară din calea mea. Get out the way, bleep. Uh, ieși afară, beep. Get out the way. Ieși afară. And the music just got louder and louder and și louder. cum s-a apropiat, muzica devenit și mai tare și și mai tare și și mai tare. Until they pulled up right next to us with this nasty music. <laughs> Până când s-a oprit chiar lângă noi cu această muzică groaznică. And if you ever been at a stoplight that just took a little bit too long. Și nu știu dacă ați fost la un semafor care parcă o ținut puțin prea lung. It was ridiculous. A fost grav de tot de data asta. And so after sitting at this stoplight, Stăteam acolo la semafor. I was relieved when the car finally pulled away. M-am bucurat că în cele din urmă mașina aceea a mers în altă parte. And I, you would think that that would be the end of it. Și am crezut că cu asta basta. But no. Dar nu. What happens when a song is repeated over and over in your mind? Ce se întâmplă atunci când auzi o, o melodie din nou și din nou? Ce se întâmplă cu mintea ta? You can't get it out of your head. Nu poți să o scoți afară din cap. And so I kept singing this song over and over and over. Așa că am început să cânt cântarea asta în mintea mea din nou și din nou și din nou. My wife would be walking down the hallway and I would be walking behind her. Uh, soția mea mergea pe hol și eu mergeam în spatele ei. And I would say, move. Și spuneam, move. Get out the way. Mișcă-te, ieși afară din calea mea. Why? Wow, de ce? Because this song was stuck in my head over and over and over again. Fiindcă acea melodie a devenit lipită de mintea mea din nou și din nou și din nou. And I thought about it. M-am gândit puțin la faza I didn't asta. want to listen to this music, Nu am vrut eu să ascult de muzica asta, but this dude got this song ingrained in my mind. dar tipul ăsta a făcut ca acea melodie să fie uh, acolo uh, înregistrată în mintea mea. And so I thought about that. Și m-am gândit la chestia asta puțin. And I said, what if we as a generation și m-am gândit ce ar fi ca noi ca și generație began to pump up the volume of our Christianity and who we are. Ce ar fi dacă noi am mări puțin volumul creștinismului nostru și cine suntem noi? As men and women of God. Ca, uh, uh, ca băieți și fete ale lui Dumnezeu, bărbați și femei ale lui Dumnezeu. In such a way. La un așa mare volum that the music of our lives played over and over again in the minds of the world. Muzica vieților noastre ar, ar uh, ar fi registrată din nou și din nou în mințile colegilor noștri și celor din jurul nostru. I would say it's generation. Aș spune ca și generație. It is time for us to pump up the volume. E timpul să mărim puțin volumul. We start living in such a way where people begin to see our lifestyle. Să începem să trăim într-un așa fel încât oamenii să vadă jurul nostru, să vadă stilul nostru de viață. And hear our words. Și să audă cuvintele noastre. And they had no intentions on going to church. Și nici nu aveau nicio intenție să meargă la biserică. But all of a sudden, dar dintr-o dată, they have this urge. Au o dorință to begin to step foot in a place called Generation Salem. Să să să înceapă să, să pună piciorul aici la Tineret Salem and be impacted for the kingdom of God. Și să fie transformați de împărăția lui Dumnezeu. In order for that to happen, dar pentru asta să se întâmple, we have got to pump up the volume. Noi trebuie să mărim puțin volumul. Can I tell you? Vă pot spune that you are the light of the world. Că tu ești lumina lumii? You are God's advertising plan. Tu ești uh, uh, uh, uh, planul lui Dumnezeu de, de uh, pro, uh, promovare. You are his de reclamă. commercial. Tu ești uh, cum ar fi reclamele de la televizor. Have you ever watched a commercial on TV? Te-ai uitat la o reclamă la televizor? And because of that commercial, și datorită acelei reclame, you went out and bought that product. Ai mers și ai cumpărat acel produs. You are God's commercial to the world. Tu ești reclama lui Dumnezeu pentru lumea de afară. And if you begin to use your voice, și dacă tu folosești vocea ta, and use your life, și viața ta, to be that commercial. Ca să fie acea reclamă vie. Then we will see this generation change. Atunci vei vedea generația aceasta schimbată. But it's time that we start standing up. Dar e timpul ca noi să ne ridicăm și să fim ceea ce am fost chemați să fim. Because God wants to use us. Pentru Dumnezeu vrea să se folosească de noi. He wants to use you. Vrea să se folosească pe, de and He wants to use me. Și de mine. To reach this generation. Să ajungem la această generație. But how many of you know it's not that easy all the time? Dar câte știți că nu e tot mai totdeauna ușor? How many of you ever told somebody about Jesus? Câte voi a spus vreodată cuiva despre Isus? How many of you, when you told them about Jesus, they didn't want to hear it? Câte voi ați avut experiență că ai spus la cineva și nu vreau să audă ce vrei, ce vrei tu să spui despre Isus? How many of you get discouraged when that happens? Câte voi v-ați descurajat când ați văzut faza aia? I know I get discouraged. Și eu la fel. When I tell people about Jesus and they don't want to hear it? Când le spun oamenilor despre Isus și parcă nu vor să audă deloc? But you know what's cool about that? Dar știi ce e lucru fain despre asta? We don't have to get discouraged. Nu trebuie să fim descurajați. Because we are just called to be the light. Noi doar suntem chemați să fim lumina. We don't have to save them. Nu trebuie noi să-i salvăm. That's Jesus's job. Asta e partea lui Isus. All we have to do is advertise. Noi tot ce trebuie să facem e să-i facem reclamă lui. All you have to do is be the light. Tu tot ce, ce trebuie să faci e să fii lumina. And he'll do the rest. El face restul. You plant the seed. El va planta, uh, tu plantezi sămânța. And God makes it grow. Dar Dumnezeu e cel ce face să o crească. Isn't that cool? Nu e așa că e fain? We don't have to get discouraged anymore when people don't want to hear about Jesus. Nu mai trebuie să fii descurajat atunci când oamenii nu vor să audă despre Isus. Because all we have to do Fiindcă tot ce trebuie să faci is plant the seed. e să plantezi acea sămânță. But because so many of us get discouraged, Dar fiindcă mulți devin descurajați la faza asta, we have this, we, we fail to tell people about Jesus. Încetăm să ne mai spunem altora despre Isus. And so we have this secret identity. Și avem tipul ăla de identitate secretă. It's like we go to school, mergem la școală, we go to work, mergem la, la lucru, and nobody knows that we're a Christian. Și nimeni nu știe că tu ești creștin. You know, God has called us to come out of that secret identity. Dumnezeu ne-a chemat să ieșim afară din acea identitate secretă. How many of you know who Superman is? Știți vă știți cine este Superman? How many of you know Superman has a secret identity? știți că Superman avea și el o identitate secretă? Who's that secret identity? Cum se numește acea identitate a lui secretă? Clark Kent. Clark Kent. I think it's time for us to stop being Clark Kent Christians. Uh, eu zic că e timpul să nu mai fim uh, creștini de tipul Clark Kent. Because people need Superman. Fiindcă oamenii au nevoie de Superman. Do you realize there's a generation of young people that are hurting vă dați seama că generația noastră e așa de rănită. And Clark Kent just is not going to do. Clark Kent nu poate să rezolve situația acestei generații. They need Superman. Au nevoie de un Superman. And the only time people call for Superman și singurul mod, uh, timp în care oamenii cheamă pe Superman is when they're hurting. E că atunci când sunt în, în, în nevoie. Is when they're in need. Când au probleme. So we are called to be there, be the light for people living in darkness. Așa că noi suntem chemați să fim acea lumină a oameni care trăiesc în acel întuneric. You are called to be Superman. Tu ești chemat să fii Superman. And so it's time to let your light shine. E timpul să lași lumina ta să lumineze. There are two ways to let your light shine. Există două moduri prin care tu poți să faci lumina ta să lumineze. The first way Prima dată is to speak it e să vorbești or preach it. sau să predici. You have a voice. Tu ai o voce. Do you realize that you have a voice in your generation? Îți dai seama că tu ai o voce în generația asta. Now I'm not saying Nu, nu zic that you have to go up in your lunchroom că trebuie să mergi uh, direct acolo unde uh, în, ca- în clasa ta, at your school la școală and yell out, Ще Hey! Hey! Everybody listen! You need Jesus! Turn or burn! Give your life to Jesus today! Hey, you over there! Drop those french fries! Lasagna's french fries, kartoffee pie, and accept Jesus! Pancetta Jesus! Do you all get it? Smanțelegeți! All I gotta say, nu ce vreau să spun asta. You don't have to do that. Nu trebuie să faci aia. People are going to think you're a freak. Oamenii o să creadă că ești ciudat. All you gotta do is be there when somebody's in need. Tot ce trebuie tu să faci e să fii acolo când cineva are o nevoie. That's scary standing on top of your lunchroom table. E o nebunie să te ridici acolo pe masa ta, pe banca ta de la școală și să faci aia. Now if God calls you to do that, do it. Acum dacă Dumnezeu îți cere să faci aia pentru clasa ta, fă -o. But you don't have to do that in order to reach people. Dar nu asta trebuie să faci ca să ajungi la oameni. All you got to do is be there for somebody. Tot ce trebuie tu să faci e să fii acolo atunci când cineva are o nevoie. Any of y'all ever encountered someone Vi s-a întâmplat să întâlniți pe cineva that maybe just had a problem? care avea o problemă? that maybe you knew the answer to. La care tu știai răspunsul. Or maybe you can help them out with. Sau poate chiar tu puteai să-i ajuți. And all you had to do was drop a little note. Și tot ce trebuia tu să faci e doar să, să spui o, o idee. Drop a little word. Să, să spui o, un cuvânt. That can change their life. Care să-i schimbe viața lor. I believe we all could do that. Eu cred că toți am putea să facem asta. Now I know this is an American movie. Acum știu că ăsta e un film american. But how many of you have seen Rocky? Câți dintre ați văzut Rocky 1, 2, 3, 4, care dintre ele? I love the movie Rocky. Îmi place foarte mult filmul Rocky. But the one problem with movie Rocky, if you haven't seen it, e, dar unul dintre problemele cu acest film Rocky, dacă nu l-ai văzut, Rocky is a boxer. Rocky e boxer. And he's always getting beat up. Și întotdeauna e bătut. Isn't it messed up when the hero is getting beat up? E, nasol când chiar eroul filmului devine totdeauna bătut. I mean, Rocky comes out with big old bruises on his face. <laughs> Rocky totdeauna ajunge să fie umflat la ochi. He comes out bleeding. Iese, ă, îl vezi pe la sfârșitul filmului că tot sângerează. He's always getting knocked down. Întotdeauna <laughs> e jos la pământ. I mean, you just wonder, can he really fight? <laughs> Te gândești, mă, ăsta chiar e, se poate bate. But there was this one Rocky, Rocky Part 3, dar era uh, unul din episoadele, uh, unul din filmele Rocky uh, partea a treia, where he was fighting this dude named Clubber Lang, uh, când el se bătea cu un tip numit, numit Clubber Lane, also known as Mr. T, sau cu alte cuvinte Mr. T. And Mr. T beat Rocky down și Mr. T îl bate grav pe Rocky and took his title. și îi ia uh, uh, titlul de campion. But you see, Rocky had a good trainer. Dar Rocky avea un antrenor foarte bun. His trainer named Mickey encouraged Rocky. Și antrenorul lui pe nume Mickey l-a încurajat pe Rocky. Ro Mickey built Rocky up. Mickey din nou l-a, l-a, l-a pregătit pe Rocky. Mickey was always there for Rocky. Și Mickey era totdeauna acolo lângă Rocky. But during the middle of the movie, dar la mijlocul filmului, Mickey died. Mickey moare. Say, oh. Spuneți, oh. And so Rocky's left to fight Clubber Lang one more time. Și uh, Rocky uh, mai are putere ca să lupte încă o dată. Without Mickey in his corner. Fără Mickey lângă el, antrenorul lui. And so in the middle of the fight, în mijlocul luptei, Rocky is getting jacked up. <laughs> Rocky din nou e bătut grav. I mean, he's getting his face punched. Uh, <laughs> direct în, în, în față. Boom! Boom! Boom! And so he's fighting Clubber Lang. Așa că îl, luptă, se luptă cu Clubber Lang. And he's getting beat and beat Îl and lovit într-o parte, în cealaltă, grav, de tot. And there's this one jab that just knocks Rocky out. Și o, o singură lovitură îl lovește pe Rocky. And Rocky's down. Și Rocky jos. And he can't get up. Și nu se poate ridica. And the referee is counting. Și uh, uh arbitrul uh, numără. Rocky wants to give up. Rocky vrea ca să se dea bătut. Get up, you blankety blank. Tre- treze- ridică deodată, bing, bing, bing. Because <laughs> Mickey loves you. Fiindcă Mickey te iubește. Și în acel moment, The music began to play. Muzica a început să cânte. And Rocky whipped up on Clubber Lane. Și uh, Rocky s-a uitat la Clubber Lane And he won the fight. Și l-a bătut și a câștigat uh, lupta. Can I tell you? Pot să spun ceva. There's a generation of young people that are out there. Există o generație de tineri care sunt acolo. That are laying on the ground just like Rocky. Sunt acolo la podea exact ca Rocky. And they're waiting to hear the voice. Și uh, așteaptă să audă vocea. They're going to remember the voice that you spoke to them. Își vor aminti cuvintele care tu le-ai spus într-un anumit moment din, din viața lor. The words that you said. Acele cuvinte care tu le-ai when le they were down when they were down and out. Atunci când ei erau jos, distruși. And they were ready to give up. Și erau gata să renunțe. They're going to remember that you said they can do all things. Dar tu tu uh, ei, ei își vor aminti că tu le-ai spus Poți totul prin Hristos. Through Christ who strengthens them. Prin Hristos care te întărește. When the young lady is ready to give up her virginity. Când acea tânără e gata ca să-și renunțe la virginitatea ei. When the young man is ready to commit suicide. Când acel tânăr vrea ca să se sinucidă. Or start smoking drugs. Sau să înceapă să, să facă droguri. The music is gonna begin to play. Acea muzică va începe să cânte în, în inima lor, în mintea lor. And they're gonna remember your words. Și ei își vor aminti ce ai spus tu. And they're going to get up and fight. Și se vor ridica și vor începe să lupte. And God's going to come to their rescue. Și Dumnezeu îi va, îi va salva. That is the power of your words. Acea este puterea pe care cuvintele tale o au. And don't you worry about, well, I'm not a great speaker, I can't really articulate my message. Nu te îngrijora că, oai, nu sunt așa un bun vorbitor, nu pot să articulez cuvintele, ideile. All you need is passion. Tot ce trebuie să ai e pasiune. All you gotta do is be passionate about a generation. Tot ce trebuie să ai e o dragoste pentru pasiune pentru generația asta. And your passion will override any gifting. Și pasiunea asta va va va ieși în evidență mai mult decât orice talent. But we gotta speak it. Dar tu trebuie să scoți acele cuvinte să le vorbești. Point number two. Al doilea, al doilea mod prin care tu poți să, să, să uh, întorci volumul mai tare. Second way to let your light shine. Singurul mod, a doilea mod prin care tu poți să faci ca lumina ta să lumineze. You gotta live it. Trebuie să trăiești. You gotta live out loud. Trebuie să trăiești, trăiești la maxim. I am ready to see a generation of young people. Sunt gata să văd o generație de tineri that lives the gospel. Care cu adevărat trăiește Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. We don't just talk the gospel. Nu doar vorbim bla bla bla. We don't just come on Friday night and worship. Nu venim doar vineri seara și ne închinăm. But when we go home, și când mergem acasă, we live this gospel. Trăim Evanghelia. We live the words that we hear preached to us every week. Trăim cuvintele care le auzim predicate nouă în fiecare săptămână. We live the words that are in this book. Trăim cuvintele care sunt în această carte. And we live changed. Și trăim schimbați de Isus. Do you want to see? Do you want to blow your parents' mind? Vrei ca să iubești pe părinții tăi? Start living it at home. Începe să trăiești acasă ce auzi aici. You stop being disrespectful to your mom and dad. Începe să mai fii lipsit de respect față de tatăl tău și mama ta. When they tell you to make up your bed, când îți spun mă fă patul, you do it with a smile on your face. O faci cu un zâmbet pe buze. You will blow their mind. O să-i uimești. They're gonna, gata. they're gonna wonder. O să vor gândi. Who are you? Dar cine ești tu? And what have you done with my child? Ce ai făcut cu copilul meu? Why? De ce? Because you begin to live it. Fiindcă începi să trăiești. There's some of you in here. Sunt câțiva dintre voi chiar aici. Your parents might not even be saved. Părinții tăi poate încă nu nu cunosc pe Dumnezeu. They may not love the Lord. Nici nu-l iubesc pe Dumnezeu. And you're wondering how in the world are you going to get them to love the Lord? Și te, îngriji, te, te gândești, mă, cum o să-i ajut eu ca să îl iubească și ei pe Dumnezeu? Stop preaching Jesus. Nu mai tot predica pe Isus. And start living Jesus. În, începe să trăiești ca și Isus. That's what's going to see your generation saved. Asta va face ca generația ta să fie salvată. We've got to live it. Trebuie să trăiești. Live out loud. Trebuie să trăiești la volum maxim. But we have an entire culture. Avem o cultură that's pulling at us. Care încearcă să ne tragă spre ea. That's trying to get us to live like them. O cultură uh, uh, în lumea asta care încearcă să ne convingă să trăim ca și ei. There's an MTV generation. Este o generație MTV that is trying to tell us how to live, care încearcă să spună ție cum să trăiești tu, tell us how to dress, cum anume să te îmbraci tu, tell us how to talk, cum să vorbești tu, tell us how to act, cum să acționezi. And you know what we do? Și știi ce facem? We do it. Facem. We wear their clothes. Purtăm hainele lor. We listen to their music. Ascultăm muzica lor. And they dictate our life. Și ei dictează viața noastră. Can I tell you I am ready to see a generation that is not dictated. Dar eu sunt gata să văd o generație la care nu este dictată. By the culture of MTV. De cultura MTV. By the culture of this music that we're listening to. De cultura acestei muzici care tot auzim la televizor. But a generation that finds their identity. Și o generație care își vede identitatea. In Jesus Christ. În Isus Hristos. Can I tell you that is when we're going to see things change? Vreau să spun că atunci vom vedea cu adevărat lucrurile schimbate. You see the owner of MTV has a dream. Vedeți, uh, uh, uh, patronul MTV-ului are un vis. They have a dream to capture a generation. Au o, o, un vis să captureze generația asta. Do you realize they have a dream for your life? Îți dai seama că ei au un vis pentru viața ta? They have a dream to see you live exactly the way that you're living. Să, să, ei au un vis ca tu să trăiești așa cum vor ei ca tu să trăiești. They have a dream to see you live according to their standards. Să trăiești după standardele lor. But I am ready for a generation to rise up. Dar eu sunt gata și aștept și cred într-o generație care se va ridica. That rises up and has a better dream. Și care să aibă un vis mai bun and has a more powerful dream un vis mai puternic that is going to impact our world. care va avea un impact puternic asupra lumii din jurul nostru. Can I tell you I have a dream? Pot să vă spun că și eu am un vis. And it has nothing to do with MTV. Și n-are de a face nimic cu MTV. I have a dream to am see un vis. An, I have a dream to see an entire high school serving Jesus. Să văd licee întregi care îl slujesc pe Isus Hristos. I believe that Your leaders here have a dream to be meeting in stadiums. Eu cred că liderii de aici au, au un vis ca noi să ne întâlnim la, la pe FC Bihor, pe stadioane. Now, some people would say that's ridiculous, it's impossible. Unii ar spune, bă, e o prostie, e puțin imposibil. Can I tell you that all things are possible? Pot să vă spun că toate lucrurile sunt posibile cu Hristos? All things are possible through Jesus Christ. Toate lucrurile sunt posibile prin Hristos care ne întărește. There is nothing impossible for our God. Nu e nimic imposibil pentru Dumnezeul nostru oh, you know, we're like, oh, that's, that's Christian talk. Uh, de multe ori noi ca și creștini așa avem vorbăria noastră între noi. Can I tell you, it is more than just mere talk. Dar vreau să spun că nu, aici nu e doar vorbăreală despre ce vorbim aici. I'm going tell you a little bit about a little, a little American history. Hai să vă spun puțină din istoria americană. About 50 years ago. Acum 50 de ani. It would have been impossible. Era imposibil. For me. Pentru mine. A black man. Un om de culoare to be a pastor să fiu pastor, at a church la o biserică with white people. în care sunt albi. Why? De ce? Because there was extreme racism in America. Pentru că a fost un rasism extremist în, um, în America. But there was one man Dar a fost un om named Martin Luther King pe numele Martin Luther King who had a dream. care a avut un vis. He had a dream to see little black children. A avut un vis să vadă băiețași și fetițe din astea uh, de culoare and little white children și uh, băieți și fete de, de albi walk hand in hand. că merg mână de mână. 50 years ago, acum 50 de ani, in my country, în țara mea, This was impossible. Asta era imposibil. It would never happen. Nu s-ar fi putut întâmpla nici de cum. But somebody had a dream. Dar cineva a avut un vis. Can I tell you there is power in a dream? Pot să spun că este o mare putere într-un vis. But if you got a dream that's inside of you, dar dacă ai un vis care e înăuntru tău, and you never get it out, și niciodată nu scoți afară, nothing's gonna happen. Nimic nu se va întâmpla. Because you see, Martin Luther King had this dream. Fiindcă, vezi, Martin Luther King avea un vis. And he never said anything. Și el n-a spus nimic. Until one day, până într-o zi, there was this one woman. Era o femeie. Who did not obeyed the laws that were put in place care nu a ascultat de legile uh, rasiste care erau puse because of the color of her skin. Datorită culorii uh, uh, uh pielii ei. And she took a stand. Și a, a, a luat a, a stat fermă împotriva celor uh, uh, legi. And because she took a stand, și fiindcă ea a luat acest a, a decis să nu se împotrivească acestor legi, it drew media attention. A, a atras a, atenția întregii med, mass mediei. And Martin Luther King saw it. Și Martin Luther King a văzut ce a făcut acea femeie. And at that moment, și în acel moment, he decided a decis he needed to make his dream public. A trebuit să facă visul lui public, să-l declare public. Can I tell you young people? O să vă spun tinerilor. It is time. E timpul for you to make the dreams that are in your heart. Ca tu să faci visele din inima ta. Public. Să le faci publice. When you make your dreams public, când le faci visele tale publice, you will change a generation. Atunci vei schimba o generație. Because people will begin to see. Fiindcă oamenii vor începe să vadă. That you have a dream. Că tu ai un vis. And when the when the kingdom of God begins to see și când împărăția lui Dumnezeu va începe să vadă and hear your dream, și va auzi visul tău, then God goes to work. atunci Dumnezeu va începe să lucreze. Because God loves to take the impossible. Fiindcă lui Dumnezeu îi place la nebunie să ia imposibilul and make it possible. și să-l facă posibil. He loves to take a youth ministry. El lui place să ia un tineret ca acesta. That's meeting in a room this size. Care se întâlnește la uh, uh, într-o cameră de, de această mărime. And put him in stadiums. Și să-i pună în stadioane. Reaching an entire nation. Ajungând la o națiune întreagă. It's only going to happen dar se va întâmpla if we pump up the volume. Dacă tu mărești volumul. Each and every one of us play a part. Și fiecare dintre noi avem o parte. It is time. E timpul. To pump up the volume. Să mărim puțin volumul. Can we make a noise in this place? Să putem să facem o gălăgie în locul ăsta. That's gonna be louder than the kingdom of darkness. Chiar, chiar împărăția întunericului să ne audă, nu vă aud. And let our light shine. Și să lăsăm lumina noastră să lumineze. Everybody stand. Hai să ne ridicăm cu toții. Can we get the worship team to come up? Trupa de laudă și închinare, puteți să veniți sus, Ligia? I believe there's some people in this room. Eu cred că sunt niște oameni, uh, niște persoane în, acest, în această sală. You've heard this message. Ai auzit mesajul care and, Dumnezeu le-a pus pe inimă. And you don't quite understand this power. Și sincer, nu, poate nu înțelegi complet puterea lui. Maybe because you haven't truly accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Poate încă nu te-ai decis să-L faci pe Iisus Hristos ca Domn și Salvator al tău personal. So with every head bowed and every eye closed. În timp ce ne închidem ochii și ne intrăm într-un timp de rugăciune. I'm going to ask. Aș vrea să întreb. If you don't have a personal relationship with Jesus Christ. Dacă încă nu ai o relație personală reală cu Isus Hristos. And you want to know who this Jesus is. Dar tu vrei în seara asta să decizi să te apropii de Isus și să-l cunoști pe el personal. Or maybe you're in here tonight. Dar sau poate că ești aici în seara asta. And you've known Jesus. Ai știut despre Isus multe. But you know you've been living for the world. Dar tu știi că tu ai trăit după stilul lumii, nu după you're, voia lui Dumnezeu. You're fulfilling the dream. Tu ai împlinit visul of the kingdom of darkness. împărăției întunericului până acum. And you want to get your life turned around tonight back. Dar în seara asta tu vrei să-ți întorci viața ta în cealaltă direcție. Back with Jesus Christ. Înapoi aproape de Isus Hristos. If that's you tonight, I just want you to slip up your hand with Dacă tu ești acea persoană, aș vrea, aș vrea, în timp ce noi suntem cu ochii închiși, aș vrea tu să ridici mâna acolo unde ești și vreau să mă rog pentru tine. Împreună cu tine. I see that hand. Văd mâna aceea? Is there anybody else? Mai este altcineva pe lângă You need to persoană. give your life to Jesus Christ. În seara asta Dumnezeu simți că te cheamă și să-ți dai viața ta înapoi lui. I see those hands. Văd mâinile acelea și, și cealaltă mână. Friend, you are not promised tomorrow. Vreau să spun, prietene, că mâine nu ți este promis. Don't you walk outside of this room today thinking you have more time. Să nu, să nu pleci din, din locul acesta crezând că încă mai ai timp. Today is your day. Astăzi este ziua ta. Tonight is your night. Astăzi este seara ta. To say, Jesus, să spui, I want you. Iisuse, te vreau pe tine. So if you want to choose the cross, Așa, dacă seara asta alegi of Jesus Christ tonight, să te apropii de Isus Hristos. To live your life for him. Să trăiești de astăzi pentru El. Slip up your hand. Aș vrea ca să mai văd încă o dată mâna ta.